ciutat tadatori. No, no. Mi niño drogas no ha tocat drogas. Tots els dijous a les 7 de la vesprada en Ràdio Godó. Al 98.0 de la teua freqüència modulada. Al loro! I per internet a 3 www.ciutatanatori.k Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ostatges, tots som ostatges. D'un sistema policial que talla nostres ales. Tots som ostatges, tots som ostatges. Les presons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 el tenim així en el nostre programa, que, que és, quin programa és este, Daniel? Este és el programa que anem a fer des del Corral de Tonet perquè s'entiren hasta un poquiu més allà de l'imperi de les asèquies. Molt bé, este programa que ja sabeu tots i totes que es diu Ciutat Tanatori, ja estem en yeah! el primer programa de l'any 2011, l'any que mos la clavarà Enrique Ponce, i res, eh, nos parla el tio Pau, que el tio Paco, podeu veure que tenim així avui tranquil·litat en, eh, en este programa, però en, en breu tindrem una connexió, eh, i no, Jordi? S'ha matat Paco! S'ha matat Paco. Pues res, Jordi, com va aquesta connexió? No, no tenim connexió encara, encara pues ja veurem el tio Paco que ve carrega de bombo i té molt de mono de programa. Eh, diu que estarà una xerrada sobre Poble Saharaui, ara mos contarà ell en Burxassot, però ha amenaçat en, en vindre a la ràdio. Cuidao! O sea que cuidao. I res, telèfon de participació 96 364 29 52. Arriba, ja, palla, dígame. Ja sabeu, Ciutat Anatori, un, pro, un programa que ni el pelotazo de porcinos, un programa de, de Ràdio Godella, 98.0 de la FM, que també emitim en Ràdio Mistelera de la Xara. Yeah! I en Radioactiva FM d'Alcoi. Yeah! I pròximament en Alcina Ràdio. Si, si, si, sos, si sos borratxos que mos van dir que sí, eren, eren deberes d'Alcina Ràdio, no? I res, i també gràcies a l'amic Rulo i en directe per a tot el món i per a tota la galàxia i per a tots els països andorrans en 3 ciutatanatori.k Mira si és bona persona. I res, això és el, el programa de l'11 de gener de 2011, el, el primer programa de l'any 2011, Daniel. Tens per, ahí, tens per ahí cosetes preparades, no? Sí, jo tinc uns versets del nostre patró el nostre patró qui és? Sant Joan Fuster? Sa, no, ah. l'Andrés Estellers. Ah, Sant, Sant Vicent, Andrés Estellers. Sant Vicent. Sant Vicent. Sant Vicent. Pues res, estem així eh, ja en, en, tocant el cada setmana de les fogueres de Sant Antoni. Això n'hi havia tradició en el teu poble? Que jo sàpia, no. Molt bé, molt bé. En el poble de la meva ex-dona, sí. sí allà, ja... Eh, Allí sí que fan bona foguera. I res, però per tots els nostres amigatxos a la Ribera que estan preparant les, les, les fogueres, pues les fogueres estan tan Toni. I res, anem a veure si podem connectar en el, en el tio Paco. Daniel, anem a, a començar a, a ficar una cançoneta Vale. Això d'un grup que es diuen Persiana Jones. Que, és, que, I, que, m'agraden. Que són, I són, són, són de la Toscana. Tots Ixos està, s'enrotlla. T'has estat per la Toscana? No, és que Itàlia m'ha quedat a mi un poc lluny. Però també pots anar... hi ha, Hi ha una gasolinera en Castelló de la Ribera, en Villanueva de Castelló, per als amics, que es diu La Toscana. O sigui, que ens podem anar ahí un dia. Ah, pues sí, mira. I res, podem escoltar una cançó del grup eh, de la Persiana Jones, i la cançó Tremarela, i, i escà, escà, a començar, Jordi. Jordi. cosa queda Andrés, anem en la primera connexió d'este programa, la primera connexió del 2011. Tenim ahir el tio Pacorro. Bona tarda, tio Pacorro. Vale, bona vespre, bona tarda, bona hora baixa per tothom. Així des de Burxassot, la plaça de, de Burxassot, en directe, en un acte que la gent del Sàhara està organitzant per a informar al poble valencià de totes les seues condicions després del genocidi salvatge i asquerós que va fer el rei de Marroc. Eh, estas persones porten ja un munt de temps eh, aparcades ahí, eh, a l'aire lliure i reivindicant la seva posició i volent les seues situacions. Ara tindrem per així Nadira, que ens dirà un poquet quina és la seva qüestió i de més. Fem a la plaça Burxassot, eh, n'hi ha un toll de gent prou interessant i és molt bonic. Bona vesprada, Marida, te vaig a parlar en castellà, ¿vale? Eh, bueno, vosaltres que, qui sou i per què esteu aquí? Eh, bueno, yo soy Nadira Mohamed, soy la portavoz de los jóvenes saharauis que llevamos un mes y 20 días acampados frente a la delegación del gobierno Eh, y lo único que exigimos son nuestros derechos, tampoco es que pedimos eh, mm, otra cosa, simplemente que España reconozca la, deuda, histórica que tiene con el pueblo saharaui, que España y que el gobierno español reconozca las resoluciones de las Naciones Unidas y pedirle a España que cese la venta de armas y minas al gobierno marroquí. Muy bien, Adira. Eh, ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleváis así concentrados? Bueno, la primera acción que se hizo fue el 23 de noviembre, que fue cuando ocupamos la sede del Partido Socialista aquí en Valencia. Eh, fuimos desalojados por la noche por la policía eh, y, ahí automáticamente estuvimos dos días durmiendo delante de la sede eh, y después acampamos frente a la delegación del gobierno y desde entonces llevamos un mes y 20 días. Hemos pasado hambre, muchísimo frío pero creemos que lo que podemos pasar nosotros aquí en Valencia no es nada comparable con lo que pasan nuestros hermanos saharauis en las zonas ocupadas, que sufren diariamente violaciones, torturas, vejaciones por parte del gobierno marroquí. bien, Nadir, hay una pregunta. ¿Cuál es la posición en estos momentos del PSOE con respecto a vosotros? ¿Os estará dando ayuda o os está dando permisos y cosas para acceder a acciones? ¿O cómo está la situación vuestra con el PSOE? La actitud del Partido Socialista desde la historia, desde que empezó el conflicto, es una vergüenza. Es una actitud de cobardía, una actitud inhumana con el pueblo saharaui. Eh, no nos han facilitado para nada las cosas, siempre han sido traiciones, siempre han sido eh, eh, promesas sin cumplir desde el 75, empezando por Felipe González hasta por Trinidad Jiménez y, Zapatero. no olvido también que la sociedad española nos ayuda muchísimo, tanto socialistas como del PP, como izquierda. Lo que es el pueblo español nos ha ayudado, pero el gobierno siempre nos ha dado la espalda en el último momento y cuando más lo necesitamos. Así que la actitud del Partido Socialista, en resumen, una actitud cobarde. O sea que se puede decir en cierta medida que lo que no está facilitando vuestra lucha cuando es una lucha sana y decente para un pueblo que pide su propia libertad al que tiene derecho. Además tenéis un índice de escolaridad muy alto a pesar de vuestras circunstancias. Esta compañera me, comprende perfectamente en catalán y lo único que es estén hablando en castellano porque le es más fácil, no tiene que traducir. Aleshores, eh, eh, están en en acampats, passen molt de fred, necessiten del pueblo, hay que portar-li hay que portar-li escalentes, medicinas medicines para pasar el y y sobre todo humà programa i acudim per allí de quan en quan. D'acord, Nadira? Moltíssimes gràcies per la teva entrevista. Si vols afegir alguna cosa, ara està el micro. Eh, nada, que mm, Zahra libre ja. Però ja, vinga, salut gràcies. i força. Gràcies. Bueno, pues això ha sigut de moment l'entrevista en directe per a tots, per a tots a eh, Ràdio Godella, Ràdio Sala, Mistelera i tota la ciutat anatori, d'acord? Molt bé, tio Paco. Bé, ara mateixa tenim aquí una taula, de, una taula muntada en tota la representació de, de, del moviment saharaui i eh, al voltant de més de 40-50 o persones, eh, totes concentrades, malgrat que este acte dissortadament del PSOE no li ha donat autorització. Eh, està clar que és una pena que els governs institucionals no apoyen, sobretot els dirigents de l'esquerra, situacions eh, com aquestes que l'única demanen, igual que els països andorrans, el dret a la seva determinació, en el qual no fan mal a ningú. Eh? Hi ha que reconèixer que és un poble que està lluitant, que viu en la, en la sorra, que viu en, en Jaimes i que en un moment donat, malgrat això, tenen un nivell d'escolaritat i de, i de, i de consciència social i personal molt alt. No li ha preguntat el Fran Polisario de moment, però ja ho farem més endavant, perquè pense que un dia d'estos podíem invitar-los en directe, que ja li ho ha dit, a, sí, a un programa. Paco. Val? Molt pues bé. res, Molt quede... M'ha posat molt a la ona, Tete, i, i jo ara faré unes fotos per així i tornaré a travegar. Així t'esperem en Ràdio Godella, la teua, la de tots. Eh, vinga, que sí. Lliure. Lliure i llibertària. I llibertària. Independència per al Sàhara, ja, però ja, collons, i que n'hi que coratge per els governs. Molt bé, fins ara, Paco. Fins ara, adeu. I res, per Sàhara Lliure i per als països andorrans també, tenim per allà alguna cançoneta, no, Jordi? Doncs pues dona-li al play. de dignité, pas besoin de pitié. Un petit bout d'histoire, un peu d'humanité, beaucoup de mémoire et pas de minorité, non José. Pels amics, no? Sí. Emilio José pels amics. Emilio José. Vale. El teu nom és? Emilio. I pels amics? Eh, Emilio també. Eh? Però el de llarg com és? Eh? Tot complet. Emilio José Martí Gómez. I pels amics? També. No, eh? ah, Emilio José. Emilio José. Digue-li que és futbolista, que digue-li que... Però com el diuen? Emilio, Emilio José. Però pels amics com vols, si digui? Emilio. Emilio és pels amics. S'està però... rayant-me massa, eh? Hòstia. Emilio, Emilio. Què? Emilio José. Dime. Com és el gelat? Està de categoria. I, eh, i xurros on estan ells? Eh? Els xurros en una poca vergonya no n'hi ha. Eh? Sí. Home, jo em volia, jo em volia mullar. Que has de plegar tard, eh? Claro, claro que jo, jo arriba. que t'hi bé, eh? Està de cine. Pues doncs, Emilio José, hasta l'any que ve. Moltes gràcies, adeu. Adiós. Ciutat, l'anatori. <laughs> Ciutat Anatori. Daniel, bona vesprada una altra vegada. Bona vesprada. Daniel, el seductor, el, el rei de los nenes i les nenes. I res, tens, tens per ahir uns, uns poemes del, del nostre patró, no? Tinc un poema del nostre patró nacional i, i internacional. Molt bé. És doncs. per a tots els pobles que lluiten per la seva llibertat perquè un poble que lluita per la seva llibertat, lluita per la llibertat de tots els pobles. La llibertat no és exclusiva d'un poble només, és de tots. Tots els oprimits som els mateixos, tots els que volem la llibertat som els mateixos. Doncs pues molt bé, eh, Daniel, en esta musiqueta tan boniqueta d'Ovidi Jamon Llor, que mos posa Jordi, Jordi, eh, tècnic d'aquest programa, que no ho havíem del d'Alcoi, com el senyor Ovidi Jamon Llor, anem en el poema. Bueno, el nostre poeta diu Omplirem el matí d'arguments i raons. Omplirem el matí de corbelles frenètiques. Trucarem a les portes que encara són tancades. Portarem les senyeres en el tros d'una canya. Soc d'un poble de l'Horta i he viscut el combat. He viscut el combat, he viscut el procés pel qual arribeu ara a conclusions als carrers de València i plantegeu els greuges i plantegeu l'olbit en què se us ha tingut. Soc d'un poble de l'Horta i conec el combat. Companys, germans, lluiteu, pancartes de quitrà, arguments d'una còlera que ja no espera més. Esmoleu les corbelles i penetreu al dia. No vacileu, amics, germans, en escapçada. Aquestes són les paraules que són profètiques perquè no perden mai el significat que tenen i que qualsevol poble i persona que lluita per la llibertat sap el que diu. Thank you. Visca el senyor, és l'amo senyor, a les ordres senyor, sí senyor. Que sí senyor, sí senyor, té la raó senyor, sí senyor. Digui'm senyor, ben cert senyor, tot un senyor, sí senyor. Vostè, senyor, molt bé, senyor. Quin senyor, manem, senyor. Ja ho sap, senyor, a disposar, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Res, sí, senyor. Recontra, sí, senyor. Senyor. molt bé, gent, anem a parlar amb el nostre corresponsal en la Ribera del Xúnquer. Ell és el, el senyor Toni el Chicha. Bona tarda, Toni Chicha. Bona tarda, què passa? Per quin poble de la comunitat valenciana Països Andorrans pares avui? Uau, pues de passada per cosa de Paternes. Molt bé, o sigui, que estàs, estàs en la comarca i no has vingut a Boremos. No ha pogut ser, sí. Sí, doncs avui no està el tio Paco, tenim així a Daniel es pregunta això. Quiero, sentido jo un poema ara. Daniel és el, el Daniel és el... El poeta. El, el nou becari que tenim en guany així en 2010-2011, un xavalet que hem agafat. Soy Daniel el seductor. Daniel el seductor. I res, Toni, eh, demà, demà ciutat... Bueno, feliç any nou i les coses que es diuen. I bufa un nou. I bufa un nou. Sí. En el 2011, ja saps, en el 2011 pues, la clavarà Enrique Ponce, ja ho saps. te daba a dir, Picha? Si mes también. també. algú només <laughs> El cap de quadrilla, per exemple. Picha, demà más Ciutat Oratori se va de, de, de concert, no? De, chido, Comenta'mos un poco de máquina actuación actuació vas Y de Baes. Pues de Baes, els il·legals, que fue la gira de despedida, pero que ya fue un any que van pegant baix y no se retiren más. Son con Michael Rivers, no? Sí. Molt bé, i el concert on és, Pitxa? En la sala XI, en el ¿Y Això és que mos dicen entrar sempre. Los palmitos. Una salutació. Mira si és buena persona. Y ves, pues Pitxa, además a picar una cancioneta de Los Ilegales. la, de soy, la de Soy un Macarra, podías presentarla? Bueno, pues en ese caso me enseño molt identificar. I això... Una cara, senyor Hortera, i vull a tota hòstia per la carretera. Molt bé. Titxa, què t'anava a dir? Tens, tens que portar-te un dia així al pitjor bru de la vall. Ah, sí? Fem un dia? O per lo menos a Paloma i tu i mos toqueu així la cançó de mi m'agrada fer un poc de tot. Claro. Ja, quan vulgueu, quan vulgueu a sopar, ja. Molt bé, pues parlarem en, en l'Ajuntament en Radio Godella, que se veu que ara tenen molts diners. Dime. I la gasolina també. Vale, vale, que està la cosa molt mala. Com va la temporada de la... la I l'aparcament gratis, La eh? temporada de la taronja, bé? Boda, estem apurats, pensa que només acabem, que s'ha gelat quasi tot. Vale, doncs pues vacances. De puta mare, que mos donen la subvenció, la Generalitat i la marxa. Doncs pues molt bé, Pitxa, un beset i hasta la setmana que ve. A patxur-la. A veure, a xupar-la. Molt bé, pues los ilegales, soy un macarra.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 rasca la nàpia. Ai, redeu, que ja m'ha constipat. T'has posat t'hem posat, t'han posat, bé, estem en Ciutat Anatori, però ha arribat el moment de, de parlar de la millor lliga del món, la Moatros League. Eh, no sé si sabreu ja, audients audientes, que el, els primers campions d'aquest prestigiós trofeu va ser l'equip d'este programa, Ciutat Anatori, que ha canviat la seva nomenclatura a Tanatori City, ara en esta nova andadura 2011. Però bé, això ja és història i ara anem a centrar-nos en, la, en la Copa Joan Cordero, el segon trofeu més prestigiós del món. Del món eh, ja veus, la, la Copa del Rei comparat amb això, una, no una càrrega. I el, I el valor d'or. I res, la primera jornada ens ha deixat resultats molt variopintos en el partit d'ahir que enfrontava els primers i els segons classificats de la Lliga, Ciutadanatori City i Racing Bostezo. N'hi hagué un empat a 4, in extremis, tot n'hi ha que dir-ho. I per culpa de l'àrbit? Per culpa de l'àrbit i degut a un mal partit de, de Tanatori City. Pero ve, eh, la sorpresa de la Copa, tu ja saps que en la Copa, Daniel, sempre, sempre hi ha sorpresa. la sorpresa de la Copa la va donar el dimarts per la nit, a les 10 de la nit, en l'estadi municipal Cordero, l'equip Maccabi d'Alçar, del qual tenim ahir el seu capità i, i fundador. Eh, bona tarda, Artur. Bona vespre, bona vespre. Molt bé, així l'espai de la Moatron League. Comenta'm un poc què va passar en aquest partit i per què va ser la sorpresa de la jornada. Pues la sorpresa, home, van donar la campanada, van guanyar ahir 21 a 12 o així, per ahir estar l'assumpte la vostra... És possible? Jo crec que els està encara flipant. La vostra primera victòria des de que es va crear aquesta competició de, de la Moatron League, tot dia que dir-ho. I por todo alto. Però bé, ja sembla que m'acabi d'alçar-se mentalitzar de que, sí, de que és a, possible. Vamos a acabar d'alçar, com diuen. nom. I que se ja tenen que presentar no per Bolo I molt bé, bueno, què digueu a, la resta d'equips aficionats? Aprofita que és moment per a, per a llançar la teu, eh, no, els pues, teus càntics. Als aficionats de Maccabi d'Alçar, agrair la, el suport no, que han donat tots aquests mesos i dir que no anem a defraudar, que ja anem a per la Copa, la Lliga i, i el Mundialito de Clubs. Molt bé, doncs pues res. Sí, no té que ser. Artur, eh, moltes gràcies per la teua col·laboració. Ja parlem la setmana que ve en aquest mini espai de la Moatros League. Ja parlem, que ja en tenen ahí sospitosos. La millor lliga del món. Mira, ja, Vinga. ja he vingut. Vale. Eh? Bona nit. Eh, salut. ぱり。 <laughs> Així estem de nou una altra vegada. A continuació anem a llegir un poema que el vaig a dedicar a les dones que m'han entregat a mi part de la seva vida i que vull que agrair-los d'alguna forma la seva cosa als meus fills i als meus nets. Va, va riure una vegada un any, l'any 31. Era un dia molt clar, lluminós de banderes i fèrtil de cançons. El cel semblava un riu. El poble era una arbreda que ballava i saltava. saltaven els rius i també les finestres. Tothom era content de qualsevol les coses. Es donaven la mà i es donaven remets. Tot el poble era alegre, en els colors de la festa, amb músiques febrils corrent dintre les venes. Tot tenia un sentit i ningú l'amagava. Va riure una vegada aquest poble estellat, una rialla clara que dilatava el món. Era el ball de l'orgasme, era el ball de la vida. Vacilen les vigues de l'Antic Testament, amb melons i panolles en edictes de llum. Aquest poble en silenci, que espera en gran silenci, un silenci que sols trencarà una vegada. Andrés Estellers. Molt bé, continuem en Ciutat Anatori. Eh, gràcies a l'amic Jordi Coll, als comandaments tècnics, i a l'amic... Eh, Arroba Escaltera! A l'amic Rulo en 3 www.ciutatanatori.k. Una salutació una altra volta per als nostres amigatxos de Ràdio Mistelera i yeah! de Fernando Coll i per a la gent de Ràdio Godella, com no, yeah! a la gent que ha vingut avui a sentir este programa. Programa yeah! Ràdio Godella, com va dir el programa? Que t'arriba hasta la cordella. La hora la hora de Callaco. Ahí, ahí. Molt la hora de Callaco. Al loro! Pròximament en Radio Godella. Ja, si, si quals... te pones tonto, te la meto por qualsevol sobaco. Persona, qualsevol <laughs> persona pot fer un programa. No estem dignificant gens la, la, la professió. Ai, ai. Però I res, tio Paco, eh, bona tarda, tio Paco. Bona tarda, bona hora baixa. Però tu no, estás, tu no estaves sent burxassó, la gent se va pensar que estava gravat, això. No, no, no, és que eh, anem a veure. Hi ha qui creu que la ubiquitat és una cosa de Déu però si el papa i jo sabem molt bé que és bruixeria pura i dura, que dura el que te dura, dura. Bueno, tio Paco, <laughs> tens per ahí una, te veig, has vingut eh... molt acalorat, tens per ahí una noticieta o algo? Sí, eh, sí. Vale, eh, notícia! Eh, Bueno. Com ja sabeu, estem en el 2011, és dijous, 13, súpate la que te crece. Milagrés del Santoral, només creix quan Seria... te toquis el pardal. <laughs> que te coste. Ahí estamos, que eh, Paco. Bé, eh, perquè aneu enterant-se per la comarca i de més se fan cosetes i eh, n'hi ha un interès, una notícia d'interès, commemorar els 400 aniversari de la repoblació de la vall de Locau, Marines i Gàtova. Eh, és una activitat de memòria històrica que per, ahir per, per, el que és l'associació aquesta, com se diu, Acció Cultural. Eh, Pastís Cultural. Exacte, i això que fan, se la fan... Mm, Pastís vale. Cultural. Bé, el cas és que estan fent molta tasca per ahir, van a fer una sèrie d'actes perquè que ja fa, molt, ja fa 400 anys que es repobla tot això avall i eh, conviden els solocalins i els solocalines a participar en, en dit acte que tindrà lloc el dia de la festa de Sant Antoni Sant Aba 2011 que va, con les, que va con les piles el, al migdia en el moment que anunciarem ja, ja vos tornem a dir concentrar-se al carrer de Sant Francesc, que no és el meu, sinó és el de Sant Francesc, on hem de decidir fer la festa. Serà un acte de l'anunci de la commemoració que realitzarem al llarg de l'any 2011, perquè faran moltes més coses per a celebrar que la vall de Locao, Marines i Gàtova, en el 1111, va ser repoblada, val? en gent que eren cristians d'aquí. I és un acte que se farà, i ja teniu per ahir una història. N'hi haurà més que després t'ho diré, perquè, per exemple, eh, ja ho fico. Una altra? Una altra. Una altra notícia! Eh, Ahir en Acció Cultural de, de, de Llíria, en el, en el local, que n'hi ha també associacions i grups que treballen dintre d'aquesta acció cultural, no sols ells, però dintre del de, de, la dinema, el dinema de, del nostre país, eh, pues el dilluns 10 de gener Eh, doncs eh, aquest divendres sortirem, exacte, sortirem eh, divendres a la, de l'armari lingüístic. Eh, hi ha una presentació d'este llibre que el fa fer Ferran Suany i eh, Gemma Sanginés, i te, te diuen coses com això, a tu te passes o alguna vegada, no? Bon dia, entres a un puesto i dius, bon dia, què teniu temaris d'oposició? I et contesta l'home, què? Que si tenéis temaris d'oposiciones i després a un altre que dius, entres a un altre lloc i bon dia, volia una càmera digital. I et contesten, disculpe, no hablo en català. Ah, que queria una càmera digital. <laughs> no? Doncs bé, eh, molta gent s'ha trobat en aquestes històries, aquests dos personatges han fet un llibre, que és el que ha comentat, on són, són psicòlegs i demés, i eh, estan parlant de l'estrès que suposa eh, mantindre's en la fermesa de la teua llengua pròpia. Doncs que no deuria ser així, però molta gent sí li passa això i eh, molt sovint es rebaixem o baixem d'alguna manera al castellà i oblidem mantindre la nostra llengua en orgull eh, sense més, simplement perquè és la nostra llengua. És que els catalans eh, són xerrada... molt raros, és que els catalans són molt raros, coño, se, se a hablar català. Sí, sí, és, que, és que són raros, eh? És que són <laughs> raros. Sí, és que és una cosa que no pot ser. No, i què diu, què diu? Toca't el piu. de, <laughs> eh, els autors són Ferran Suà i Gemma Ginés i el proper divendres 14 de gener a les 20 hores setembre el 2011 en una presentació del, lliu, del llibre en el casal d'Acció Cultural de Llíria. Val? Si voleu i vos interessa, aneu per allà. Tallem la història, que si no ja se fa llarga. Salut i força en el Canut, el que la tinga. Au, salut. avui tenim el nostre corresponsal més gran i, i, i, i, i, i més I millor poderós. de tots. Eh, I és el Sant Culer, l'oient més antic d'aquest programa. De fet, crec que són els mos escolta i encara. I res, bona tarda, Sant Culer. Hola, bona tarda. Eh, res, tenies per ahir una notícia per, com per a comentar-nos, no?, de que se veu que el nostre honorable president Camps vol llevar-vos la Fórmula 1 a tots els valencians i valencianes, no? Sí, això diuen. Pues comentamos un poco más sobre esta noticia. Que, que diuen que com, com ha que va poca gent i costa después diners, després la obra faraònica eh, igual lleva la Fórmula 1, perquè diu que no, no costa molt car, saps? No és possible! No. I tu, i tu no, no cre com, creus, com creus que reaccionaran els valencians i valencianes? Pues <laughs> igual, a eh, ells igual. Com tot, no? tengo que pasar el, de, tengo que passar el camp les peix bé, no? Clar, si ho fa el eh? nostre ben volgut president, per algo serà. I, i, i, i lo que és es un escàndalo és es lo del Fabra, eh? Què me dius? Què ha passat en Fabra? Fabra. I, se, i, què ha passat en Fabra? Dime. Pues que els seus delictes han prescrit. I això? Això com pot ser? Tu creus que esto és es normal? Perquè portan set y venga chuchica para sí, chuchica para allá y, al final a prescribir. El chuche se arriba en las y se ve un, un, taco, un, taco, un taco ahí de grande. Y en lo, que cobré, mané mallechir. Y digo, <laughs> pues que ya vendrá un atre, ¿no? Sí, sí. Y res César, ay, esperado no, También voy a hacer un comentario. comenta sobre, con lo que huigues. ¿Eh? Sí, sí, lo que huigues, digues. <laughs> no, no, que, que que sobre, sobre el comunicat de los, los encaputxats de l'altre dia. Sí, què diuen això? Saps què te dic? Sí, sí, jo però... crec que jo i l'audiència la, ho sabem. Sí, sí, sí. L'audiència sí, sí. i jo, perdó, que baixem eh? de l'escola. Digues, digues, què diuen... Eh, el, eh, el comunicat dels encaputxats. que te quedes a la porta. Què diuen això? Que, que, que, jo digo jo que, que a veure si l'estat cedeix ja d'una vegada, perquè... Has vist que ara volem portar la volta ciclista al País Basc? Això, això és una eh? provocació, eh? Sant Culer. Què diu de la prova eh? ciclista, que què? Que la volen passar per Euskal, Herria. I què? I això tu com ho veus, Sant Culer? Home, lo veo com una, una provocació molt forta, no? Eh, perquè, Sant Culer? Perquè, perquè ja ves tu, eh, és, com, és com quan el rei... Eh, quan el rei fa el comentari de Nadal no? Sí, sí. Que, que així ningú li fa cas i, i, i allí li fan cas perquè sé que és nou, no? <laughs> bueno, vale, adeu. Pues res, César. Ai, Saculé, hasta la setmana que ve. Adeu. adeu. Jo anava a dir al César que això de la volta ciclista per el País va sembla com coitus interruptus, no? <laughs> es talla l'entrada vale. i es torna i segueix. El tio Paco té una notícia per ahí, no? Sí, Rapideta. Sí. Vale, notícia. Bueno, bé, a on estava la notícia, tio? Estava per ahí, bé. Eh, des de la COS en manen notícia d'aquestes actes. El primer dijous 13 de gener a les 10 a la plaça de l'Ajuntament de Butxassot, que és el que han fet avui, la, la història. I el segon dissabte, 15 de gener, a les 10 hores, al casal Jaume I de Cullera, on és organitzada per l'Assemblea de Joves de la Ribera Baixa i on, amb col·laboració de la COS i de la CEA Cullera s'ha organitzat una xerrada per explicar en què consisteix la nova contrarreforma laboral i que la contrarreforma de les pensions, perquè, clar, tots sabeu molt bé, i ningú se li ha escapat, que ens han prohibit fumar, encara que fumem, no? Però, clar, i això és el tema del dia, nano yo fumo, tú no fumas, él fuma, nos fumamos, te fumamos. Mientras tanto nos la están, nos la están clavando doblada con la ley laboral, con sí, la Lo que está que ante el programa fica un piti de censura. Exacte, censura para a l'Aura. Por favor. Tot, doncs el que està passant és això, sabenteu se tios, que estan passant coses ja no sols com lo del Sàhara, estan passant coses com que mos estan deixant sense subsidi a la gent que està en el paro. Mentira. estan deixant sense el cheque bebé, que la gent ja no folla, no? Mentira. Perquè, veure, si, si val la pena follar és quan te paguen, però si no, pa què collons? Bé,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 2011 poètic, perquè si no mos ficaran hasta dalt del campanar, però en fi, continuem en lo nostre. Un poema del nostre admirat, volgut i sempre recordat Andrés Estellers. Un clar matí de punys i de cançons. Un lluminós matí proverbial, viu en claveix i en sintaxis de dictes. Ah, poble meu, poble meu, poble meu. Molt ha sofert en aquests anys oscurs. La llibertat no és retroactiva. No es tornaran els anys d'amor precari, però tindrem felicitat i glòria, veient els fills entre punys i banderes. Llarga la nit, però el dia ho és més. Ho és més el cel, extensió fluida, que hem esperat i hem guanyat i és ja nostre. Molt bé. He vist un riu a París, a prop de la torre gris. He vist un paraigos deixat, tots els mecanismes, un home i sa dona aturats, conversen en terra amb un moix, sa dona desplega i desfà, tots els mecanismes, i plou un dia normal. Bueno. Bé, tio Paco, Cali. Al fil de la llibertat Notícia. democràtica. Notícia. Eh, viva la democràcia, viva la independència, viva la mare que ens ha parit, el vi i les dones i tot el que vulgueu. Bueno, bé, parlant de tonteries. El Consell Jurídic Consultiu, que deu de ser un òrgan d'estos que senten davant en una birreta i tal, que normalment, com a molt, se miren la panxa però cobren molt bé, i que a aixos mai li manca la feina, eh, diuen que, que no és problema, que, ha, que, que no hi ha que, diguem, eh, llevar els símbols franquistes... Eh, feixistes. I feixistes i franquistes. A Rita no té l'obligació de fer-ho, no? I, clar, el, el PSPC, el PSPC no, el PSPV... El PSPV Eindhoven. Eh, I Eindhoven considera preocupant que, que este, este òrgan eh, permita els símbols franquistes. doncs bé, ha donat una jurisprudencia de que, che que no passa res, home. Que tornen el l'ACA, perquè ja tenim la foca en l'Ajuntament, per què collons anem a llevar l'ACA? Tendremos ahí el so en la censura, Censura, censura, El L'ACA fora de la plaza, la foca que es la mitja qui puga, tio. Me caguen de una rita. Tienes Pacorro? Corro. Tenim ahí al nostre amigacho y corresponsal ahí en, la, en la Horta Oeste. Ell es el Soriano de Chiribella. Buenas tardes, Soriano. ¿Qué? buena vez, Prafi, te putes? ¡Ah! Son trenques, cabrón. que acaba de decir preso, con toches y chaus, ¿no? Sí. Exactamente. De permiso para el fin de semana, ¿no? Sí. Sí, y tengo buenas noticias. A ver. Bueno, ya que dais solo malas noticias Contamos. de que vuelven los símbolos franquistas y su puta madre, pues no. yo tengo una buena. Pero Soriano, Tengo filete de cuarta y mitad, un euro de la Rita. Ah... Tírale dispara. Os voy a contar una noticia. Resulta que, bueno, se han juntado el, Consejo de Sabios y han decidido que a los, a los presos de, que están por por temas de delitos contra el atentado de la salud, o sea, el tráfico de drogas, etcétera, les van a rebajar las condenas. Y de hecho están rebajándolas ya. O sea, creamos poder ser traficar, ¿no? O sea, lo del atentado por la salud es porque me pongo ciego y no veo. Sí, si llevas cocaína o cosas de esas en el bolsillo, te pueden meter en prisión, pero bueno, a los que llevaban ya tiempo con la, con la vieja ley, les caía entre nueve años y se, la rebajando de cuatro años, le están quitando cuatro años la Cuando te para el madero, se la dejas a su bolsillo, no pasa nada, ¿no? Lo único que pasa es que se la hace él. Claro, o igual los dos juntitos de la mano. Continúa siendo muy caro, ¿eh, Soriano? Sí. Y nada, y eso, esa era la buena noticia. Ah, que ah, la alegría que me da Con decirte que tengo un amigo que lo han tirado ya de, al paro hace más de dos años, no tiene subsidio, no tiene nada, la han tirado de su casa y se ha comprado un carro de esos de coxa no sé qué has dicho y está a la puerta de la cárcel esperando que salga para regalarle eh, Soriano, te usé para hacer propaganda del topograma Ay, Bueno, pues nada, que vuelve si la hacen ya más a la carga y nada, todos los martes de 7 a 8 de la Vesprá en Radio Godella, Ciudad en Llamas. sí que se te pegue fue al cool. Más punky de Radio Godella. Eh. a chuparla ya, hombre. Ay no se te pegue fue al cool cabrón. y a ver, ¿el tío Paco tenía alguna coseta por ahí? Eh, no, pero se me ha caído otra ¿Me podías comentar el tema de lo de Burchasó con Teguas Dixas? Pues ve, lo de Burchasó está muy bien. el programa, para acabar el programa y tal. Bueno... cal fer reflexions, però tampoc vull ser molt pesat. Ah, eh, Ara El, po el poble saharaui, com tots sabeu, eh, està... era una colònia nostra, la varen despenjar, i ara resulta que, com heu sentit a la Nadira, el PSOE no sols no mira cap a un altre costat, el govern espanyol, quan no estava el PP, sinó que, a més a més, com tenen, en tant uns com altres, eh, interessos econòmics dintre de la història, pues resulta que el rei Marruecos, que és un fill de puta que queda més del 70% del producte interior brut de la població sahara de marroquí, pues no li dona res i damunt volen tindre el Sahara per ells, no? Mentira. I estos, exacte. I aleshores, eh, pues ahí estan fotuts. El, la qüestió és que tots els pobles que demanen la seva independència, de la manera que siga, sempre tenen dam damunt un fariseu i un sinvergüenza que vol viure a costa dels demés, no? I això és la seva drama, com pot ser la drama de, del País Basc, com pot ser la drama d'Andalusia, perquè a fin de comptes els pobles d'Espanya, els pobles del món, cada un té dret a ser com és i a conviure en els seus veïns de, de puta mare. Només n'hi ha con, confrontacions quan el poder les alimenta d'una forma activa mitjançant els seus mm, diaris, premsa, ràdio i de més, no? Perquè els toques la butxaca, però el problema sempre és el la butxaca, i, diners. I perquè li s'acabaria el negoci, nano, eh? que és eh? així, eh? Les jo... armes, qui les ven? Qui les fabrica? El de Marruecos, que treballa de peón, no? El rei d'Espanya, que és rei d'Espanya, és rei d'Espanya, i tu treballa d'oficinista si tampoc te demanes res. Després, quan t'acabes la guachorna i arribes a final de mes, si te vols pagar i tens collons de pagar-te unes canyes, jo te dic rei, tio, viva el rei, però paga la canya, si no eres un fill de puta. La Xina te l'estic pagant jo i damunt tinc que callar-me perquè a lo millor me diran... Censura, censura. Censura. Corres, que, que se calle, això, viva això, les monjas, que follen el, totes. Això ha sigut el ciutat anatori del, del 13 de gener de 2011. Eso es, 11-11. Moltes gràcies, Daniel. Ah, tu, tu sí que eres serio, canalla. Este, este que vos parla és el, el tio Pau Picó. De... Moltes gràcies, Jordi. Seriós, Moltes Jordi. gràcies, Jordi Collas, comandantes tècnics. a, pa fer que això tingui un poc de sentit. A, a la gent de Ràdio Godella. Exacte, que se la claven per l'orella. A l'alcalde. Eh... Els pobres becaris que no mos donen res. I res, ai, ai. i moltes gràcies panera, a, ni... a, a, a, als amigatxos de Ràdio Vistelera de la Xena i de Radioactiva FM d'Alcoi. Vos estimem. os ha seguido el programa Tío Paco, muchas gracias por Y Irene, pues además izan en Music Factory, eh, gran programa de Radio Borella. os ha seguido el programa de Ciutat Oratori del 2011, vos la semana que viene, Tío Paco. Sí, se la podem pasar, sí. ¿eh? el que tenga envidia que se en la cara. Exacto. Salud, Iures Libres.